вострая брама аўтарская перадача сергея дубаўца беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў тэма выпуску галоўны сюжэт выяўленчага мастацтва краявід ураджай яблыкі для мікрафону аўтару перад мінулымі выбарамі калега наракаў на сваё становішча маўляў жывеш не быў пачакальні хутчэй бы ўсё гэта скончылася з любым вынікам але каб час нарэшце зрушыў з мёртвыя кропкі трэба ж нешта думаць трэба тварыць а тут як усё адно па сцяне одзеш руками і вось усё мінулася для інтэлектуала адкрылася стаерская дыстанцыя у Сапраўды запас часу, які наперадзе уяўляецца найвялікшай каштоўнасцю. Дарма, што навокал усё засталося па-ранейшаму. Галоўнае, ты сам адчуў сябе вызваленым ад марных спадзеваў на чарговую змену навакольнага свету. І ўвесь гэты час гэты прасцяг, гэты вялікі этап твой. Калега сказаў мне, што ў яго з'явіліся пляны замест дэмакратычнага прэзідэнта ў тэлевізары беларускі інтэлектуал атрымаў унутраную свабоду і фантастычныя пляны. Да прыкладу, самы час напісаць кнігу, гісторыю беларускага мастацтва мінулага стагоддзя. Які галоўны матыў і галоўны сюжэт. Пра гэта я запытаўся ў мастацтвазнаўцы Сергея Харэўскага. Ён пачаў свой расповед з гісторыі пытання. Цягам чалавечай гісторыі сюжэты, галоўныя сюжэты ў мастацтве людскім несупынна мяняліся. Няправда, калі паслугоўваючыся трывіяльным клішэ, кажуць, вось маўляў адвечныя сюжэты: каханне, змаганне, смерць. Хаця бы дзеля таго, што смерць тая успрымаецца і ўспрымалася рознымі пакаленнямі і ў розных культурах па-рознаму. Для адных гэта рэінкарнацыя, то бок перасяленне душу, а для іншых жыццё вечнае. Вось тутака і ёсць першая падказка. Мастацтва рухалася найперш ад рэлігійных сюжэтаў. Пасля пачаліся змены. З кожным новым пакаленнем нараджаліся мастакі, якія хацелі папросту зафіксаваць хуткабежную плынь свайго часу. Як бы нам сёння тое не падавалася дзіўным, але першымі працярэбілі шлях да светска паза рэлігійнага мастацтва творцы мусульманскіх краёў егіпту ірану афганістану менавіта ў тым рэгіёне ад 10 стагоддзя пачало буяць мастацтва мініатураў што насуперак канонам ісламу выяўляла жывых істотаў людзей ды жывёлаў ва ўсіх барвах іхных взаемадачыненняў Нерэлігійнае мастацтва ў Еўропе пачало паўставаць толькі ў часы рэнесансу, на сумежы 14 і 15 стагоддзяў. Колькасць сюжэтаў расла разам з новымі ўражаннямі ад адкрыццяў. Прарыў сапраўдны адбыўся зусім нядаўна ў часы барока. Пенерамі гэтым разам былі галянцы, якія на сумежы 16 і 17 стагоддзяў -го панаўтваралі цэлыя плоймы новых сюжэтаў і жанраў, нацюрморты, марскі, гарадскі краявіды, фальклорныя гістарычныя матывы. У рассе ж, напрыклад, светскае мастацтва з'яўляецца толькі ў 18 стагоддзі. У Беларусі ўсё ішло як ва ўсіх еўрапейцаў. Заходняе мастацтва прывандравала нарэшце, перабраўшы ўсе дарэшты тэмы да адсутнасці сюжэту, дзякуючы дзюшану з мандрыянам. Беларужа, дзякуючы Малевічу, толькі ступіўшы на гэтую сцяжыну, пачала ў мастацтве рух у дакладна адваротным накірунку. Ад малевіцкага супрэматызму да фантазіяў шагала, затым праз экспрэсіянізм і сезанізм да нацыянальнага рамантызму, што вымагаў усё большае праўдападабенства да натуры і, нарэшце да сацыялістычнага рэалізму ад чорнага квадрата Малевіча праз лічбы на сэрцы савіцкага да краявіду лунінца пачатку два стагоддзя скрыпнічэнкі, напісана, дарэчы, у 1986 годзе. Нарэшце на мяжы другое і трэцяе тысячагоддзяў у Беларусь вярнулася і рэлігійнае мастацтва. Назіраючы за гэтым блізу кінематаграфічным рухам супраць плыні гістарычныя прадвызначанасці мастацтва, я дзіўлюся вяртанню сюжэтаў, што даўно ўжо не вярэдзяць пачуцці заходніх мастакоў. Пакуль Энзі Уорхал пад трафарэт маляваў этыкеткі таматнага супу Кэмпбелс, беларускія мастакі малявалі новабудоўлі менску ды наваполацку са шчаслівымі рабочымі. Сергей Харыўскі кажа пра адваротную эвалюцыю беларускага мастацтва ў двадцатым стагоддзі. А мне прыгадаўся колішні верш Алеся Разанова, лихаманкавыя спецкасцюмы, адваротная эвалюцыя і няўмольныя хвілі да тэрміну. Напісана ў пачатку 80-х і тады ж зразуметае як неверагодны авангард але мінае час і адваротная эвалюцыя робіцца зусім рэалістычна зразумелай, прынамсі у беларускім мастацтве. Вострая брама, беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Thank you. аўтар праграмы Сергей Дубавец. Аднак спынем гістарычны экскурс і вернемся да пытання пра сюжэт, пра галоўны сюжэт беларускага мастацтва ў мінулым стагоддзі. Сергей Харыўскі працяглае. Вяртанне да сюжэту, як да апавядальнай канкрэтызаванай манеры, нярэдкасцю ў мінулым два стагоддзі але гэта ўсё ж выключэнне. Цяпер беларускае мастацтва мінула стагоддзя уяўляе сабою велізарнае пярэстае палатно, якое абхапіла на цэлую цывілізацыю. Вобразы Хрыста, Каліноўская, Леніна, Хошыміна, калгаснікаў і партызанаў, анёлаў і паэтаў, квадратаў і крыжоў. Якія ж сюжэты цягам мінула стагоддзя абіралі найчасцей беларускія мастакі. Пра будоўлі я ўжо казаў, гэты сюжэт набыў асаблівую актуальнасць пасля апошняй вайны і не сыходзіў з палотнаў беларускіх мастакоў ажно ну, да сярэдзіны 80-х гадоў. Палотны на будаўнічую тэму маглі б скласці цэлую галерэю ад бітумшчыкаў казака да горадабудаўнікоў казакевіча. Нямала было нароблена і на матывы партызаншчыны. Прытым гэтая тэма знайшла сваё найбольш яскравае ўвасабленне не адразу па вайне, а шмат пазней, напрыканцы 60-х разам з хвалю рамантызацыі партызанская беларусі гэта тады былі створаныя савіцкім данцыгам грамыкам ды іншымі яскравыя вобразы што трывала ўвайшлі беларускую культуру стаўшы неад'емнай часткаю вобразу савецкая беларусі нешта было створана на сюжэты нацыянальнай гісторыі нешта пра працоўныя будні немалую стварылі беларускія мастакі і ленініяну Надзіва даробак беларускіх жывапісцаў жанр энсюрморту вельмі сціплы, хоць ёсць там і мокры бэс і сухое галлё ў снарадзе побач з недапалкамі. З усяго гэта не вынікае аднак цэласнага і праўдзівага вобразу краіны. Якія ж сюжэты ў беларускім мастацтве найбольш поўна перадалі нацыянальную сутнасць, як некалі пабытовыя сцэнкі і нацюрморты 17 стагоддзя распавялі свету пра маладую галяндыю. З гэтым пытаннем я звярнуўся да чалавека, які назірае беларускае мастацтва з боку, але добра яго ведае. Гэта дырэктар польская галерэя вільні, паэт і крытык Рамуальд Мячкоўскі. Менавіта ў ягонай галерэі за апошнія 10 гадоў прайшлі дзясяткі выставаў нашых аўтараў. Гаворыць Рамуальд Мячкоўскі. Я мысля, что лончание традиции с днем дичейшим. Это значит, malarze mm, białoruscy mają dobry warsztat. Беларускія мастакі маюць добрую падрыхтоўку. Іх вылучае звязванне традыцыяў сённяшнім днём. Яны навучаныя лёгка працаваць адкрытымі шчыльнымі танамі. Прытым яны вельмі далікатна прыўносяць матывы цяперашніх дзён. Як гэта робіць, скажам, Александр Поклад, які жыве тут у вільні. Калі гаварыць пра астатніх беларускіх віленскіх мастакоў, ва ўсіх ёсць нейкі такі рамантычны лад у іхным мастацтве. Гэта вельмі цёплае мастацтва, вельмі чалавечае. Іх вылучае любоў да прыроды. Часта можна ў іх бачыць краявіды іх родных мясцінаў. Гэта каштоўная традыцыя, бо ў іншых краінах гэты жанр знікае. краявід у класычным сэнсе. Тое самае можна сказаць і пра партрэт. Беларускія мастакі ствараюць выдатныя партрэты, як на наш час беларусаў вызначае повесь сучасных формаў з традыцыяй. Няўцёкі бяздумныя ў эксперыменты krajobraz jako sztuka zanika. To nie jest uciekanie się do eksperymentów, do bezmyślnych odrywania się od tradycji. Myślę, że to białoruscy malarze świetnie robią. Пачуўшы гэткі ўхвалы ад чалавека старонняга і насамрэч пачынаеш пільней углядацца ў айчыннае мастацтва. Можа, нешта самае істотнае выпадае з нашага зроку, калі мы знаходзімся ў сярэдзіне творчага працэсу, становячыся сведкамі нараджэння мастацкіх твораў я вырашыў працягнуць гэтую гутарку за лесем аркушам, які і ёсць тым самым непасрэдным сведкам. Не аднойчы чуў, як мастаку задаюць пытанне. А што гэта ў вас намалявана на карціне? Прынамсі, моя жонка, габеленшыца Тацяна Козік, з гэткімі пытаннямі сутыкаецца ці не штотыдня. Цярпліва апавядае тлумачыць нярэдка зусім не пра тое, што думалася на пачатку, бо не кожны зразумее тыя мастакоўскія асацыяцыі. Таму ейныя тлумачэнні часам гучаць досыць прымітыўна. Маўляў, гэта пейзаж. Угледзьцеся ўважліва, бачыце лес, рака, неба, аблокі, або гэта такія птушкі, во крылы, дзюбы, цельцы. А тыя птушкі насамрэч зусім і не птушкі, а візуальныя метафоры нейкіх з'яваў або ўспамінаў, або вобразы блізкіх мастачцы людзей. Увогуле лічу добрым знакам, што ў Беларусі пачалі паўставаць такія пытанні. Гадоў 20-30 таму тлумачыць намаляванае свайму гледачу выпадала вельмі рэдкім мастакам. Карціны большасці айчынных майстроў пензля, успрымаліся адназначна, калі пейзаж дык класычны краявід, калі партрэт дык рэалістычная выява партыйнага кіраўніка або перадавіка рабочага ці ў лепшым выпадку каханай жанчыны. Гледачу на выставах заставалася толькі разважаць, падобна ці не намаляваў мастак, але згадзіцеся гэта зусім іншае пытанне ад ідэалогіі і сацыяльнасці у беларускім выяўленчым мастацтве за саветамі была адна аддушана малявання прыроды класычныя для сусветнага мастацтва рэлігійныя тэмы у атэістычным грамадстве былі забароненыя шкодным лічылася і абстрактнае мастацтва не ўхвалялася і за дужа мудронае і алегарычнае заставалася багомі з прыроду роднага краю тым больш, што яна насамрэч вартая таго. Праўда, і прыроду можна маляваць по-рознаму. Можна як масленнікаў, а можна як цвірка. Але гэта ўжо праблема таленту і адукацыі. Нядаўна аддзел выяўленчага мастацтва полацкага гісторыка культурнага музея запаведніка наладзіў шэраг выставаў са сваіх фондаў калекцыі беларускага жывапісу пасляваеннага перыяду жывапісу 60-х 70-х гадоў мне спадабаліся найперш беларускія пейзажы цвіркі і басава. Гэта сапраўдныя шэдэўры, якія ні накаліва не страцілі свае каштоўнасці. Столькі ў іх пачуцця, філязофскай развагі столькі асабістага. Гледзячы на тыя пейзажы, я думаў, што мы, беларусы, знаходзімся яшчэ недзе ў часе паганства, калі чалавек не вылучаў сябе з навакольнага свету. Адсюль і такія кволыя нашыя экзістэнцыйныя мастацкія практыкаванні. І на думку алеся аркуша таксама найбольш вымоўна пра беларускасць сведчыць жанр пейзажу то бок краявіду. Я задаў пытанне адаму глебусу, які да сёння практыкуе як мастак. Які ж галоўны сюжэт у беларускім мастацтве мінулага стагоддзя. Краявід. Лірычнік краявід складае аснову, на якой тчэцца так ці інакш усё астатняе. Ландшафт. Вот яно ідзе праз пра усё нашае мастацтва. Мне асабіста больш за ўсё падабаецца бессюжэтная кампазіцыя Малевіча Лесіна цікавіць вельмі сюжэт крыжа і я лічу што ён яшчэ і не прайшу крыжы пад снегам 8 все что магу сказаць про радзіму то это сюжэт вот ён набывае для мяне вечнасць ён ёсць у малевіча ён ёсць у савіцкага э, крыж у краявіде вось такі сюжет адам глюбус далучаецца да таго ж меркавання што менавіта сюжэт краявіду а ў яго краявід с крыжам ёсць увасабленнем беларускасці ў беларускім мастацтве Чарговы мой субяседнік, вядомы журналіст, супрацоўнік часопісу мастацтва Зміцер Падбярэскі, быў разгубіўся, пачуўшы ад мяне гэткае пытанне, які ж сюжэт у беларускім мастацтве апошняе стагоддзя ёсць самым характарыстычным. Але неўзабаве знайшоўся і паўтарыў амаль тое, што казалі мне ўсе. Для беларускага мастацтва найбольш характэрны краявід. Прычым краявід пераважна рэалістычны. Нягледзячы там модныя плыні і так далей. Зміцер падбярыскі распавёў мне і пра свае сімпатыі ў беларускім мастацтве. Ён, як высвятляецца, любіць фантастыку Язэ Падраздовіча, прафесійнае штукарства кожуха і сітніцы, а таксама ён згадаў палатно Міколы Селяшчука канец сезону туманоў. Цікавая акалічнасць. Амаль усе мае субяседнікі згадалі гэты твор. Маладая жанчына ідзе тумановым полем шарай гадзінаю пра селішчука як стваральніка партрэту ідэальнай беларусі казаў і наступны мой субяседнік вядомы беларускі мастак і мастацтвазнаўца прарэктар беларускай акадэміі мастацтваў міхал баразна на маё запытанне які сюжэт ёсць галоўным у найноўшым беларускім мастацтве ён адказаў звярніся да твораў зробленых цвіртам 60 гады Я думаю, что это питание не столько для мостовознавцев, никого. Это ну, для тех людей, которые занимаются психологией зрокового воспринимания и стереотипами в этой сфере. Понимаешь, что вот, как бы, громадство ну, живее, как бы, перестаешься определенными стереотипами и зроковыми на тем лику. И тому и белорусское мастерство так само формирует эти стереотипы. Ну, а определенные профессионалы, люди, они начинают эти стереотипы распосюживать, транслировать. Ну і як бы там не было з ідэалагізацыі з іншымі пытаннямі, але э, э, вот это краявід, што ж сабой уяўляе Беларусь як панарам, вот это застаецца галоўнай, можна сказаць, і тэмай, і сюжэтам, і задачай. Таму для мяне такое вонкава э, адразу узнаўляюцца ў памяці краявіды цверкі, Белынінскі бюруля, гараўскі. Ты ж самыя магу назваць пэўным сэнсе краявіды селішчука будзе намаляваны такія адрэстаўраваныя беларускія помнікі і нясвейшы магілёўская ратуша і мірскі замак і все астатняе это як бы і сюжэтная складаная кампазіцыя але скромашаны ну, фарміруюць стрэтып краявіда казачнай фантастычнай беларусі прыгожай романтычнай ну, як, то есть надаюцца эмацыянальны характарыстыкі этому краявіда па сутнасці гэта партрэт вот этой краявіда стаў партрэтом беларусі не некага дядька с, с косой серпом с трактором а менавіта вот гэта небо это земля ідэя стварэння партрэту краіны казачнага хараства і праўда выглядае вельмі прывабную нашыя пейзажысты насамрэч збераглі ў сваіх творах нешта самае істотнае пазачасавае несавецкае беларускае як сказаў мой першы субяседнік спадар рамуальт мячкоўскі роднае але пейзаж, што, дарэчы, стагоддзямі ўважаўся за нізкі, то бок просты жанр, ёсць жанрам пасыўным. У вельмі рэдкіх творах таго ж селішчука, цвіркі альбо харашевіча, асядоўска альбо сумарова краявід становіцца чымсьці большым, чым дэкаратыўнае пано, набрынвае нейкімі дадатковымі, большымі матывамі, чым фіксацыя асобна ўзятага фрагменту роднай зямлі. Сергей Харыўскі мае рацыю краявід пры ўсёй яго роднасці і беларускасці гэта больш фіксацыя чым ідэя або стымул у краявідзе няма экспансіяністкага пачатку без чаго мы не можам заваёўваць ці засвойваць уласную зямлю спадчыну і нацыю і без чаго нацыя не можа стаць сведамай і прасякнуцца сваёй роляю сваёй традыцыяй і культурай што ж рабіць вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Паспрабуем усё ж зірнуць на рэчы па-іншаму. Краявід нават сонечны. Гэта як ні круці мінорны сюжэт. Я попрасіў Сергея Харыўскага, нягледзячы на відавочную адваротную эвалюцыю, нягледзячы на такую згодную думку нашых экспертаў, знайсці ў беларускім мастацтве мінулага стагоддзя яшчэ адзін сюжэт мажорны. Але ў беларускім мастацтве ёсць і быў цягам усяго мінулага стагоддзя яшчэ адзін сюжэт, які выламаўся з кантэксту савецкасці і стаў насамрэч нацыянальным гэта сюжэт ураджаю. Жніво, збіранне пладоў было вельмі распаўсюджанай тэму яшчэ перад вайною. Палотны і графічны аркушы на гэты матыў стваралі ці не ўсе мастакі ад Філіповіча Астаповіча да рушчыца і гаўрука. А эпічная карціна мехасясе рука жніво наогул спрымаецца як квінтэсэнцыя беларушчыны. На ім ёсць ці не ўсе матывы, што варты адлюстравання, матчына ласка, бацькоўскі клопат, супольная сялянская ежа як сімбаль эўхарысты, фрагменты краявіду. Натуральна, асабліва па вайне было створана багата эрзацных клішаваных рэчаў, але пакрысе сюжэт ураджаю выйшаў за межы сацыяльнага заказу. Што ёсць сімбалям урадлівасці нашай зямлі. Натуральна прыгадваюцца бульба, лён, бежыта, але плады іхныя не яскравыя, якімі фарбамі напісаць бурты бульбы ці буракоў хіба што пылам пра іх лёгка казаць але як выявіць іхную жыццядайнасць у беларускім мастацтве сімбалем плоду стаў яблык той самы спрадвечны яблык з райскага саду той што зняла ела зірніце на графічныя творы алесе паслядовішці яўгена бусла з амаль аднолькавым назовам антонаўкі і час антонавак здаровыя моцныя плады самага беларускага дрэва. Сімбаль тая самая жыццядайнасці, як жаночыя грудзі. І гэты сюжэт, вынайдзены беларускімі мастакамі шматкроць паўтораны, можа і міжволі стаўся тым самым нашым непаўторным. Сад, яблонька ў садзе, збор яблыкаў, гэтыя ненавязлівыя, далікатныя, шчырыя сюжэты, створаны не дзеля паказухі, а дзеля прыватна, так бы мовіць хатня ўжытку, прайшлі праз усё беларускае мастацтва. Ім аддалі даніну ці не ўсе чыста, колькі ёсць беларускія жывапісцы і графікі. Палатно гаўрылы вашчынкі, жнівень, на якім выяўленая тая самая яна, жанчына са спакусліва спелым яблыкам, можна назваць тым самым самым беларускім сюжэтам за плячыма маладой кабеты яшчэ незлічоная колькасць яблыкаў тых самых што яшчэ падораць грэшным беларускім адамам беларускія евы перажыўшы адваротную эвалюцыю ад супрэматызму малевіча і унізму страмінска да рэлігійна рэалістычнага мастацтва янушкевіча і пушкіна мастацтва наше не забылася на той сюжэт яблыкі ў нашым садзе на уже доспели. Яблоки доспели. Перед белорусским интеллектуалом открывается целый вялизный период творения. И почать он мусить с переосенсования того, який шлях прошла наша культура у минулым стагодзе. Тады ей было не до того. Сегодня самый час. Самый час сбирать урожай. прагучала аўтарская перадача Сергея дубаўца вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзя